Caesar exercitum flumen traduxit. Caesar exercitum ligerem traducit, atque in fines pervenit. Agesilaus et les pontum copias traiequit. Alloproges duos fratres Pompeius omnia sua praesidia circumduxit atque ostentavit. Traiecit Romam partem fortunarum.